Helen Louis de Mars estis fransa componistino cae musici instruistino pri claviceno cae violono. Si nascigis en Franzio, probable en Pariso, en familio de musicistoi. Sia patro, Giono Deo de Mars, estis musicisto en du pregeioi en Pariso por la tiama popularizzo de cantado cae pian ludado, cae ancau char la mesa claso privastigis, la nombro de virinoi quiui ocupigis pri musico cae pri la productado de heima musico signife crescis. Multae virinoi dedicitae al musico estis de nobelai familioi au de familioi de musicistoi. Ofte, la francinoi comensis musican lernadon en frua agio, antau ol la geesetso au la familiei respondezoi de turnus irin de la arda iagadoi. Helen Luis de Mars, nascita en musica medio, evidente ricevis rician musican instruadon ec de sia infanagio. Tiel si componis sian plei cititan vercon, l'horoscop, ciam si estis circau de du jaraja. Si presentis, cae dedicis tion vercon, alla nobelulino Mademoiselle de Subis de la familio Rohan en 1748. En la sequonta iaro, si publicigis iun unuan cantaton al la monata revuo La Mercure de France. En la unua duono de la dec oca iarcento popularigis la cantael, formo de cantato ludita en Parisa i germoi, qui estemoi estis amo, utopioi, hedonismo cae sensualetso estis granda nombro da vergoi vertitei de virinoi el pensitei por la plei intimai flexeblei cae mal strecei seneioi de la Parisa amatora musico. De Mars vergis plura in tia incantatoin dedicitain al nobeluloi kiel la cantail er kile on fal, ki un shide dicis alla marquisino de Villa Roa, cae cium si eldonis el la agio de dexes. Ciam Helen Louis de Mars estis dudec tri iara, si gedsigis John Baptiste Vernier, violonisto cae musicisto specialiginta pri exterlandai eldonoi. Alla sama iaro 1759 la tableau de Paris montris annonson pri sia agado kiel violona cae clavicena instruistino. Madame Vernier, antaue mademoiselle de Mars, Rue Saint-Thomas de Louvre. Tiam, estis tre malofte por virino lude violonon, des malpli istruigin. Tamen, sen dubes ciai vercoi montras grandan lertezon cae cion pri la instrumento. De Mars faricis membro de literatura rondo guidata de la tiu tempa influa mecenato Alexandre Le Riche de la Populinier. La circlo de de la Populinier eble en conducis eble sponsoroin. Sede Helen Louis Vernier ŝajnas ne estis vaste qui kiel muzikistino tiutempe. Dum la cortega musico de la y estis ligita a la y y kaj simboloj de la de la regio. en la dek y arcento Helen Louis de Mars, Julie Pinel au man Guedon gedon de presles verkis sem politica i corsetoi aulogis ilin la eta aferoi la sosia ludoi cae coqueta i conversazioi ili adoris amon cae revis pri utopia i sozioi basita i sursia i idealoi qui amo Vencaz Militon kai superas militismon